Isang halimbawa ang kung ano ang maaaring gawin para sa mga sobrang mega ultra dakdak na pinakamabigat na matandang adulto sa aming mga video. Ang video na ito ay isang halimbawa na ibinigay kasama ang software ng Crazy Talk 7. Ngunit maaari naming gamitin ang anumang larawan.